Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني وأخواتي في الله hii ni hadithi ya kumi na nne miongoni mwa ahadith tunayoendelea nayo katika munasaba ya mwezi mtukufu wa Ramadhan hadithi hii imepokewa na Jabir radhiyallahu anhu anhuma an Jabir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi صلى الله خير الناس أنفعهم للناس رواه القضاعي في مسند الشهاب الحديث حسن أحبتي في الله حديثي hadithi fupi sana lakini kwa hakika imebeba maana kubwa kwa manufaa ya wasikilizaji wetu e, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mbora wa watu ni yule mwenye kuwafaa watu mbora wa watu ni yule mwenye kuwafaa wengine e, kwa hakika hii ni hazina ambayo mtu atakapotumia ile uwezo ambao Mwenyezi Mungu amempatia kila upande atakuwa na manufaa kubwa kwa watu na yeye atakuwa na ajiri kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala natakikana uwafae watu kwa ilmu aliyokupa Mwenyezi Mungu wafae watu kwa ile khibra na ile experience ulionayo kwa sababu watu hawako sawa na kila moja huenda ikawa Mwenyezi Mungu amempa taqa na uwezo kwa jambo fulani kwa hivyo inatakikana utumie uwezo huo aliokupa Allah tabaraka wa taala kwa kuwafaa wengine, wafae watu kwa mali yako, hasa wakati huu siku yani katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na wakati mwingine hasa kwa wale watu ambao wenye shida, wasaidie na wanusuru kwa mali yako na pia wafae watu kwa dua waombee Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema duaul ghaib la yurad maombi ambayo atamwombea mtu mwenzake ilhali ya kuwa hairudishwi na huja malak kwa ajili ya hiyo maombi na huitikia amin yani anamuomba Allah tabaraka wa taala aikubali ile dua ambayo huyo uh, anayeomba dua hiyo kwa hivyo ndugu zangu katika iman na mtume sallallahu alayhi wasallam amesema khairun nas hakusema e, waislamu peke yao bali ni jinsi ya wanadamu hata ukiwaombea Mwenyezi Mungu wasiokuwa waislamu Mwenyezi Mungu kuwaingiza katika dini ni jambo kubwa sana kuna huyo Tufail bin Amr ad-Dausi amekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia katika Uislamu na alikuwa ni kiongozi akamwambia Mtume kuwa atafanya bidii kuwaleta watu wake kakaa mwaka mzima na wao kisha akaja kwa Mtume akasema kuwa watu wangu wamekataa kwa hivyo waapize ya rasulullah mtume sallallahu alayhi wasallam asema allahumma ahdi dausan waati bihim ewe mwenyezi Mungu waongoze watu wa daus na walete kwa hivyo hadithi ni hadithi kubwa sana hadithi muhimu maneno madogo hata ifiki mstari moja lakini maana iliyoko akhi fillah na ukhti ashaqiqa ni maana kubwa kwa hivyo insha Allahu taala tuwe ni wenye kujifaa na kuwafaa wengine kwa yale mazuri na mema na ile taqa uwezo ambao ametupa Allah tabaraka wa taala اسال eh, الله bi الحسنى وصفاته العلى wa sifatihi مungu kwa majina yake na sifa zake atutakabalie amali yetu yote, innahu waliyu dhalika. Wassalamu alaikum warahmatullah. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com. Ahlan wa sahlan hilaluka